11185 fatvo. Qazo ro'zasini tutmagan kishilarga eslatma. Savol: Ramazon oyida hayz tufayli o'tkazib yuborgan ro'zalarimning qazosini tutmadim. Qancha kun o'tkazib yuborganimni ham bilmayman. Bu holatda qanday yo'l tutishim kerak? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Alloh yo'lidagi singlim, siz o'tkazib yuborgan kunlaringiz sonini aniqlashga harakat qilishingiz va g'olib gumoningizga binoan qazo ro'zalaringizni o'tashingiz kerak. Bu borada Allohdan yordam va tavfiq so'rang. Alloh taolo aytadi: La yukallifullohu nafsan illa wus'aha. Alloh hech bir jonni toqatidan tashqari narsaga buyurmaydi. Baqara surasi 286-oyat. G'ayrat qiling. Kunlar sonini aniqlashga urining va o'zingiz uchun ehtiyot chorasini ko'ring. toki zimmangizdagi qazolaringizni to'liq ado etmaguningizcha. Shuningdek, Albatta Allohga tavba qilishingiz lozim. Tavfiq Allohdandir.